Դադայանների ընտանիքի ծմերն այս տարի շատ ավելի ցուրտ է, քան նախկին ծմերները։ Վարձակալած այս տան մեծ չջերուցվող սենյակներն անընդհատ հիշեցնում են գյուղի տունը, երբ իրենց հետ էր ընտանիքի հայրը։ Վարարանում կրակը չէր մարում եւ գյուղի բոլոր երթիկներից անդադար ծուխ էր բարձրանում։ Ընտանիքը Հադրութի շրջանի Թաղուտ գյուղից է։ Պատերազմից հետո տեղափոխվել են Կրասնի գյուղ, ապա Ստեփանակերտ։ Ես Լյուդմիլա Դադայանն եմ, ապրում լալ Հայդրուտի շրջանգյուղ թաղոտում, կռովը վես սկսալա, եկանք Ստեփանակերտ, վարձակենում ենք ամիսը 120 հազար, ունիմ 5 երեխա, միայնակ մայր, աշխատում չեմ, Տան պայմանները լավ են, ասում է, բայց մի խնդիր կա։ Տանտերը չի թույլատրում փայտի վառարան տեղադրել տանը, ասում է նոր վերանորոգված տուն է։ Բելտա իլերջի վեշմ պենչիլավի խոխենքը տկանան զանգմտուա մոց ախպորս Արսենին այդ մի հատ բիլդայա բերա, բայց այդ մինակ զալոմնակ երուն սենյակներն է ծորտան դսկի կարամ չստաշեր դյուրունից, մանեց սարչումա, փակա սենյակները։ Պետությունը նրանց Քրասնիում տուներ հատկացրել, որտեղ ոչ տան համար էին վճարում, ոչ էլ կոմունալ ծախսերի։ Ստեփանակերտ տեղափոխվելուց հետո նրանք դեռ չեն կարողանում օգտվել պետության կողմից նախատեսված աջակցության ծրագրերից։ Մայրը պատմում է, որ տան փոքրիկը Գորը արդեն հասցրել է հիվանդանալ։ Փոքրիկ Գորը պատմում է. Կեցան քերնիաստոն տանը ծուրտելել։ Կեցան դխտը կացա։ Երեխեքի մեջին փոքրը գորնա ու փոքոփիս օրալա մրսա։ Ամեն օր ասում եմ մամայա փեդա փեչովարը յայել գազավ միացում։ Դե մենք վեճ ենկա, վեճ ենկա։ Արցախում ջերուցումը հիմնականում իրականացվում է գազով։ Այս պայմաններում խոցելի խմբերն առավել խոցելի են դառնում։ Կարող է արդյոք պետությունը որոշակի գործիքակազմ կիրառել խնդրի միջամտելու համար։ Դեռևս պատերազմի ավարտից ամիջապես հետո տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը փորձում էր զսպիչ մեխանիզմներ կիրառել անբարեխիղճ վարձակալների հանդեպ տների վարձավճարների անդրամաբանական գները կարգավորելու համար։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի օգնական Տաթևիկ Խաչատրյանի խոսքով Ինչպես գիտենք, մեր տեղահանված հայրենակիցների զգալի մասը ապրում են Վարձով։ Պատերազմից հետո եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը տանտերերի հետ ուներ կնքված պայմանագրեր, որոնք օրինական դաշտ էին բերում տանտերերին եւ նրանց կողմից այս կամ այն հնարավոր չարաշահումները հնարավոր էր լինում կանխել։ Սակայն վարձավճարների փոխհատուցման ծրագրի չեղարկումը եւ նոր ծրագրի ներդրումը, ըստ որի Արցախի հանրապետության բնակարանային կոմիտեն տեղահանված յուրաքանչյուր անձի տրամադրում է 40 հազարական դրամ, վարձատու վարձակալ փոխհարաբերությունները այլ հարթակ է տեղափոխել, ուստի տան վերանորոգումը չվնասելու պատճառով թույլ չտալ տեղահանված ընտանիքին փայտի վառարան օգտագործելն ավելի շատ բարոյական դաշտում է եւ ոչ նախարարության իրավասությունների։ Այդուհանդերձ նախարարությունը կոչ է անում վարձակալներին այս ցանր ժամանակաշրջանում միմյանց հանդեպ լինել փոքրինչ հանդուրժող ու բարյացակամ։ Էթերիմոսյան, Արցախ լրատվական